Oh, man, fuck you. Got more motherfucker and forever. Alright, mm, ah, alright, mm, ah. You are just a sucker, the sucker, you are so small, lips are total dead, and you don't even know where life one sticks. I speak Finnish, Finnish, ylka kone viikuse, kuvitus auti minne se meet, ylka kone viikuse, petri kone käy la la la la la la la. Ah. the fuck up, you Venus bucko! Maybe I'm bucko, but still I'm not fun fucko! and be quiet people, you have bigger muscles. I say only that. Hei, I understand Finnish too, and now I speak it to you. Tule sinä tänne, minä hakka sinä paskaa! Tufano, yeah! Hyvä kone vikuse, kun saat ja minä sä meet. Hyvä kone vikuse, pes menee ja sulle tulee Hyvä kone vikuse, kun saat ja minä sä meet. Hyvä kone vikuse, pes menee ja sulle tulee Haa! Turpa tulee perkele! Oh, oh! Hyvä kone vikuse, kun saat ja minä sä meet. Hyvä kone vikuse, pes menee ja sulle tulee Hyvä kone vikuse, kun saat ja minä sä meet. Hyvä kone vikuse, pes menee ja sulle tulee Hei, understand Finnish too, and now I speak it to you. Tule sinä tänne, minä hakkasin paskaa! Hei, understand Finnish too, and now I speak it to you. Tule sinä tänne, minä hakkasin paskaa!